بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Pərverdigarının fil egilərini qandaq qılğanlığını görmədingmi? ألم يجعل كيدهم في تضليل U ularning hiyli mikrini bərbad qılmadımı? وأرسل عليهم طيرا أبابيل U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. ترميهم بحجارة من سجيل Qushlar ularga sapal toshlarni etib, فجعلهم كعصف مأكول ularni choyni vitilgan samandaq qilibatdi.